Mot nouveau, rad, clothing, Repeat after the model Mete chemiz la. Mete chemiz la. Eseye rob yo. Boutonnen kòsaj ou. Deboutonnen vès ou. Deboutonnen vès ou. Zipe pantalon ou. Zipe pantalon ou. Dezipe jip la. Dezipe jip la. Lave mayo yo. Lave mayo yo. Souye Soulye ou. Souye Soulye ou. Kenbe Kravat la. Kenbe kravat la. Pran tenis yo. Pran tenis yo. Achte sapat. Achte sapat.